Eta laburtze luz izaten ahal da, partikularski siberut zalentako. Ahaide popaguak izanen di ajustokin hiugeren diska berri hortan, betie tematika askar somaiteki ilan, gerla, hizkuntzen arenkua, polizia, kambiamen klimatiko eta beste gaiza hanitz, diska apilan presentatuko die, benostegun huntan jadanik atzo lehen klip bat elki die, gerla izeneko kanto jaiki Peti Echebarria ustaroko artista kontuik eta YouTubeen egeiten ahaldena diska berriko tekstuak justoki nula lanturutien jon Ion Echekopar, Lukankaman edo Pulpoak. Idatzik nintitzen zumait, kanto eba jadanik eh, igan urtin eh, jotzen genizune eta bala, izan behar dizugu kanto e berri hoiek nik maketa simple-simpliak egiten ditzat eta geho behar dizugu repikatu-repikatu pehiok behar adibidez e, gitarra Begitarra gaiza atzaman, eh, ideia, eta eh, elkar lan bat izan duzu, eta aski fite bat ginizun elki, ordin mhm. presionia bat ginizun, stresa izan duzu, bena zerbait eta jertu gitu eta aski kontent. Jakin Martxun hat konzertiak abiatuko dutela diskaberi honek eh? publikaen reakzioen eta stresatuik sienez galteginde yegu, sibirutzeko er. Bo, ba, estresa bai, nahi dugu ongi martxatzea. Hori da, beti sorpresa eta ez badugu estresarik eh, nirentzat ez da, ba, ez da inbidiarik, beraz, eh, Bada da estresa puntu bat ongi pasatzeko. Hori duzu eta bai, konfientza hartzeko ebai, eh, ez estena handi batekin hasi. Torta gero bere ala bi konzertu gaztetxetan, hortik ikutu bai gira ere, dena gaztetxetik, gaztetxetan ikasi dugu, musika, teknika, gara, hola, espiritu hori atxiki nahi dugu eta atxikemen hori behar nahi, nahi ginuen behar ba, nola erran berriz uh, erakutsi ebe gure, uh, gure behar Indar bat, zemanen da justokin tauladaen gainean agertuko dielaik, argi eta sonu joku habo eta berriedi bat plantatuko behitutie, konzertiak justokin jadanik hitzartuik dutie lehenak, martxoan hoita sortzian tolosan eta justutu eta behiatzian, haspa! Haspa!